o'n yettinchi kun tug'di ali oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytidi ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib uyini xoli qildi xiyolga cho'mdi u oy to'ldini chaqirdi huzuriga yo'l berdi oy to'ldi kirdi va qo'l qo'shtirdi u alining qarshisida tik turdi Әлег хейлі вақт күче гәп қымай тұрды. Әлег оныңға қарап көзі білен имледі. Ишарат білен кәл, олтұр, деді. Айт олды азды ихтият білен олтұрды. Көзіні яғы тікті, көңілі йорыды. Йошүрінші көз қыры білен Әлег қарап көді. Әлег қаш қапқыны түрген чырайы сұрлық еді. О, көміш көріс қойып үстіді олтыратты. Bu kursning putlari uch ochmoq edi. Ali qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turardi. Oy to'ldi, uni ko'rib rostila qattiq qo'rqdi va cho'ng qur nafas oldi. Aligning oy to'ldig'i savoli. Bir oz turgandan keyin Alik beshini ko'tirdi va oy to'ldig'i aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda moshundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'z turasan oytoldining alikka javobi oytoldi aytdi ay davlatman ali so'zlash uchun menda jur'at yo'q bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryotaman shuning uchun ayminyotiman ay dono ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan g'azablangan chog'da baglarga yiqin borma bilimlik donishmand teximi yaxshi aytgan g'azablangan chog'da baglar o't va zahar bo'ladi agar baglar qahrga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa uningga yaqin turma ey xushbiil kishi baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa uningdan yiroq tur ziyni tegidi buningga taqlidan mundoq bir so'z bor buni esingda tut o'zingni yaxshi ko'zat qahri kelgan chog'da baylagi yiqin borma yiqin borar ekansan qadrsiz bo'lishing aniq qara bagla go'yo arslonga o'xshaydi qahri kelsa bosh kesidu ay bilimi ro'shan kishi aligning oy to'ldig'i suoli alik dedi qani manga o'z so'zlaringni ayt hozir nimaga tingirqab qolding aytoldining alayka javobi aytoldi dediki mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir sening o'ltirg'uning qandoq kursi u buning ma'nisini ufqoy manga aytib ba ikkinchidan qo'lingdagi nima pichoq bu bunimi men to'liq bilishim kerak uchinchidan nima uchun o'ng tarafingda shekar so'l tarafingda zahar turadi ma'nisi nima sapsalsam g'azablik turasan buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib eg'iz ichib murojaat qilolmadim